दुख तॾहिं वीरली हूं श लचारे सते तोखी तॾवीर गुज़ारे दुखिया तॾ वीर सादे तयार तॾहिं जेर मुकार حالات اگے آگے خود آپ سنا سدیر دیون نس دے نانے دستیاری ہے